lerneioi sen post-telefonoi. Uno el la plei scuai changioi en la mondo, en la lasta JARDECOI, en ciui landoi, estis la abunda usado de post-telefonoi. Gi alportis grandain modifoin en la ciutaga vivo de homoi. La comunicado farigis tuia, facila, mal multe costa, kiel oni neniam povus imagi antau duono de iarcento. Paralele al grandai avantagioi, gitamen alportis ancau problemoin. Se homoi neprudente usas tion valoran rimedon, di foie transformidias en perturbon, ec en malsanon. En lerneioi, tiui perturboi iom post catastrofai. Infanoi cae adolescantoi pro troa uso de tiui apparatoi dum la lasta iaroi montris perdon de concentrigio en la classoi cae perdon de convivado con collegoi. Et mal ricigis unu el la plei riciai fasoi de la iunagia vivo. Esploro en Brasilo trovis che inter gelernantoi ciui passigas pli ol quin horoin en ciu tago connectitai al post-telefono, la mesumai successoi atingitai en matematico falis ie quardec nau poentoi compare con gelernantoi ciui usas la apparato dum nur uno horo. Crome, estas iam clara la facto che troa rigardado de sociai retoi per ecranetoi causas distrigion, anxion, cae ec depression. Ec du iarei et infanoi montres fortan passian ligigion al la filmetoi, tiel che oni ne successis mangigi ilin se oni ne proponis tion distrajon. En Brasilo, same kiel en plurei aliei landoi, oni devis crei legion por malpermesi telefonoin en lerneioi, gis la fino de la mesa grado. La iunuloi devas transdoni sien aparatoin, ciam ili eniras la lerneian construajon. Comence tio causes multe da colero cae maltranquilo flanque de la geiunuloi, Quelcai protestis. Sed post iom da tempo montriges che la inter rilatoi cun la instruistoi ca inter ili mem farigis pli amica, amusa, ca tranquilliga. Gelernantoi farigis pli activai, pli babilemai, pli interagai. Post iom da tempo, ili mem tion reconis. La nova legio quiu ancora ultrapassos pli boniga in discutoen, antau vidas exceptoen. Oni raitas usi telefonon en specifai situatioi, quiam ocasas urge e besonoi relatae alla san stato de la lernanto, quiam instruisto indicas didacticain in materialo in troveblen en interreto, Ciam lernanto presentas ian corpan deficiton cae besonas apartan faciligon. Faculoi tamen acertadas che la educa aspecto de la nova legio devas ricevi de la familianoi de tivi gelernantoi pli grandan apogon. Se pen plen crescai homoi ne sage usas siaen sage telefonoin, che do postuli equilibron flanke della NOVAE generazione